Die Heere het vir Jona, die sien van Amitai, geroep om sy boodskap te gaan oordra. Hij het vir hom gesê, gaan sê vir die grootstaat Nineveh dat ek hulle gaan straf. Hulle sonde is so groot dat dit al aan die hemel raak. Jona het die Heere sy opdracht probeer ontduik. Hij het weg van Nineveh af in die teenoorgestelde richting na Tarsus toegevlug. Hij het afgegaan naar die haven in Joppe, daar het hy skip gehaal wat na Tarsus toe sou vaar. Hij het die reisgeld betaal en op die skip geklim om saam met hulle soon toe te vaar. Hij het van die Heere af probeer wegkom, maar die Heere self het een baie sterk wind oor die sedert laat opsteek. Een ijslijke storm het op die sedert losgebaars. Dit het gelijk of die skip uit mekaar gaan breek. Die matrose het bang geword en gedink dat die skip gaan sink. Elkeen het sy God gesoebaat wat hulle nie sal laat doodgaan nie. Hulle het self van die vraag op die skip in die sedert gegooi om die skip lichter te maken. Jona het onder in die skip gelee en slaap. Die skipse kaptein gaan toe na hom toe en vraag vir hom, hoe kan jij in hierdie storm lee en slaap? Staan dadelijk op, bid ook tot jou God. Misschien zal daar die God om aan ons steer en keer dat ons vergaan. Die matroos het toe onder mekaar besluit om lookies te trekken. Zo so is hulle kon achterkom wie die oorzaak van die groot storm was. Hulle het lookies getrek, Jonas' naam is getrek. Hulle het om toe begin uitvra, sê vir ons, wat het jy dan gedoen dat jy die storm oor ons losgebaars het? Wat doen jy vir een lewe? Van wat er land afkom jij? Aan wat er volk behoort jij? Hij sê toe vir hulle, ek is een Hebreer. Ek aanbid die Heere, die God van die hemel. Dit is hy wat die sedert in die land gemaakt het. Die matroose het verschrikkelijk bang geworden. Hulle het geweet dat hij van die Heere af probeer wegkom het. Jona het vir hulle vertel dat die Heere om na Nineveh toegestuur het en dat hij niet wil gaan nie. Hulle het vir hom gevra, hoe op aarde kan jy zoiets so doen? Die storm het al erger geword. Hulle vraag toe vir Jona, wat moet ons met jou maak, dat hier die storm kan bedaar? Jylle moet mij in die seerd gooi, sê Jona, dan zal die seerd weer kalm word. Ik besef nou dat ek die oorzaak is dat jylle in hierdie storm beland het. Die matroos het eers land toe probeer rie, hulle kon dit nie recht kry nie, want die sedert was de rof. Hulle het toe tot die Heere begin bid, Heere, moet ons asseblief nie oor hierdie maan laat doodgaan nie. Ons is jammer als ons om nou onskuldig in die sedert gaan gooi, maar u moet maar met om laat gebeur wat u goeding. Hulle het toe vir Jona gevat, om oor die kant van die skip gelig en om in die sedert gesmeid. Die storm op die sedert het dadelijk bedaar. Dit het die matrose baie groot respect voor die Heere gegee. Hulle het net daar een offer vir hom gebring en beloof dat hulle hom voortaan sal aanbid. Die Heere het een groot vis gestuur om Jona in te sluip. Jona was drie dagen lang binnen in die vis.